Я в Баку, Баку, Баку, куда не погляжу, И вокруг, вокруг, вокруг красавиц нахожу, Сколько их в родном краю окрыляет весь мою девушки Баку. Я смотрю, смотрю, смотрю, любви свои глаза. Мне ее, ее, ее ни с кем сравнить нельзя. Чернобровая нежна, перелучит всех она. Девушка моя. по морям плыву. Я среди, среди, среди чужих людей живу. Девушки другой страны, белоликие чужие, тоже хороши. О, Париж, Париж, Париж, не и Бомбей, Свод небес, небес, небес, как будто голубей. На неоновой стене знойно улыбались мне девушки реклам. Но куда, куда, куда не еду, не иду, как Баку, Баку, Баку, красавец не найду, Сколько их в родном краю окрыляют весь мою. Девушки вокруг, девушки вокруг, девушки вокруг.